El sol del gran est sempre llueix. Gran significa que un no està infectat d'inconsciència. Est és el lloc on comencen sempre les coses. Sol és el poder i la força que tot ho abasten. Allò que il·lumina la nostra responsabilitat i la nostra autenticitat. a Sol de l'Est. Toda la dicha que hay en este mundo, toda proviene de desear que los demás sean felices. Y todo el sufrimiento que hay en este mundo, todo proviene de desear ser feliz yo. A l'anterior Sol de l'Est vàrem veure quina és la mecànica d'actuació de l'ego i com ens afecta a cada passa que fem, a cada pensament que tenim. Com acabam d'escoltar en aquest text del mestre Shantideva, el budisme relaciona directament aquest ego amb la infelicitat, i, per tant, amb el patiment. Aquest és el nostre tema d'avui, el patiment. Però per entendre un poc més la perspectiva budista, parlarem del primer i més important ensenyament del Buda. Després d'un període de reclusió, el Buda decideix posar en marxa la roda del Dharma perquè tots els éssers humans tinguin accés a la lliberació. El primer que ensenya són les quatre nobles veritats. Segons Buda, tota l'existència es pot resumir en aquests quatre punts. tot és patiment. Tota existència és insatisfactòria. Els budistes no defineixen la paraula patiment com l'acostumem a definir nosaltres. Per nosaltres, patiment és fer-se mal o que et facin mal, al cos o a l'ànima. Per la cultura budista també, però el concepte de patiment va més enllà. Es refereix sobretot a la dualitat – i com podríem definir-la? El concepte de dualitat prové d'entendre'ns a nosaltres mateixos com a separats de la resta d'éssers. Segons moltes filosofies, no només la budista, aquesta fragmentació no existeix, és un error de percepció. L'estat de no patiment és l'estat de no dualitat, és a dir, concebre correctament la unió entre tots els éssers de l'univers. Aquesta edició de Sol de l'Est està dedicada completament a la primera veritat noble, la del patiment. L'origen del patiment és el desig i l'aferrament. Com dèiem a l'anterior edició de Sol de l'Est, el desig sorgeix de creure en un ego, aquesta personalitat nostra exigeix molt i ho fa sense descans. L'ego vol que aconseguim possessions materials i espirituals, i un cop aconseguides, la satisfacció no s'atura. L'ànsia perdura eternament i fa que l'ego ens demani més i més de manera constant. També és la nostra personalitat qui s'aferra a tot. A la vida, a la mort, als sentiments i als objectes. Aquest aferrament ens lliga per sempre a la roda de naixement i mort, allò que els budistes anomenen samsara. Podem superar el patiment sin eliminar amb l'origen. Sí, hi ha una sortida al patiment, encara que hem d'estar disposats a pagar-ne un preu. Cadascú ha de trobar la seva manera amb el seu camí, la clau que el durà a obrir la porta de l'alliberament. Buda parla de cinc verins que s'han de dissoldre i cinc antídots per aconseguir-ho. Aferrament. Impermanència. Ira paciència, ignorància, sabidoria, orgull, humilitat, enveja, generositat. Un cop dissolts els verins, coneixerem la vacuïtat, l'existència eterna sense condicionaments, el nirvana. Hi ha un camí per eliminar el patiment. És el camí del mig, del qual parlam gairebé en cada edició. El camí del mig, de l'equilibri, es basa en tres principis. La sabidoria, la conducta ètica i la disciplina mental. Cada principi comporta unes accions. La sabidoria. Recta comprensió. Recte pensament. La conducta ètica. Recta paraula, recta acció, recta mitjà de vida. La disciplina mental. Recte esforç, recta atenció, recta concentració. Radio Tortuga. Entenem, per tant, que l'aferrament és un dels grans perills per la nostra tranquil·litat. A què ens estem referint quan parlam d'aferrament? Des de la perspectiva budista significa quedar atrapats en una emoció o en un sentiment, encara que aquestes emocions o sentiments siguin positives o negatives. Aferrant-nos, ens deixem endur i també perdem l'equanimitat de la nostra autèntica naturalesa trobam un cas molt clar d'aferrament en la pèrdua de persones estimades. Moltes vegades està mal vist per la societat que una persona estableixi una nova relació amorosa quan fa molt poc, per exemple, que ha mort la seva parella. Dilo que, que lo esté pasando bien no significa que haya olvidado a tu padre. Todos estamos tristes, incluso Charlie, que no habla En el fondo, sé que está tan triste como nosotros. Estoy segura de que papá querría que todos nos divirtiéramos. Lo echaremos de menos el resto de nuestras vidas. Pero tenemos que aprender a vivir con ello. hem parlat d'aferrament i de samsara. La cultura budista relaciona el patiment amb aquest concepte. El samsara, la roda infinita de mort i naixement. Per tant, patir seria no poder escapar d'aquesta roda, quedar aferrat als objectes i a les emocions, no entendre que l'ego no existeix i que aquests objectes i aquestes emocions en realitat formen part de nosaltres mateixos. No hem d'oblidar mai que és per mitjà dels nostres actes, paraules i pensaments com tenim una elecció. Això sempre i quan vulguem posar fi al sofriment i a les causes del patiment i despertar el nostre veritable potencial, la nostra naturalesa de Buda. Fins que aquesta naturalesa de Buda no estigui completament desperta i ens vegem alliberats de la nostra ignorància i ens fusionem amb la ment il·luminada immortal, la successió de naixements i morts no tindrà fi. Així doncs, ens diuen els ensenyaments, si no assumim la responsabilitat més àmplia possible respecte a nosaltres mateixos en aquesta vida, el nostre patiment es perllongarà durant milers de vides. En aquest punt escoltarem una de les moltes reflexions que aporta a aquest programa en Sergi Torres. Ell, com a impulsor d'una nova consciència, ens vol traslladar un concepte molt clar. Que el patiment s'instal·li i viatgi amb nosaltres a les nostres vides només depèn, precisament, de nosaltres mateixos. Així, som capaços de complir una de les nostres etapes en la roda eterna de mort i de naixement sense haver après absolutamente res. Entonces nos convertimos en almacenes de sufrimiento, en lugar de espacios donde el sufrimiento puede existir libremente. Porque si yo soy libre, mi sufrimiento también. No, yo soy libre, pero mi sufrimiento no. Entonces no lo quiero sentir y empiezo a almacenarlo. ¿Dónde? Pena, lo puedo almacenar en, mis pulmones, miedo en mis riñones, rabia en el hígado. Y voy, hago de mi, de mi vehículo de expresión lumínico hago un contenedor de cosas que no quiero asumir. Y llego al final de mi vida arrastrándome. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pues mira, a punto de llegar al último peldaño, ya, ya, ya. ¿Sí? Encarcarados, arrugados, casi muertos. Las perlas del yoga. 32. Abrirse a la ética. Los cinco llamas forman la base de los ocho miembros del yoga definidos por Patanjali. Al prepararte para el nuevo día, dedica un momento a reflexionar sobre el más importante, AIMSA o no violencia. dos monjes. Viajaban dos monjes a pie en dirección a su aldea cuando de repente oyeron una voz que pedía socorro. Se dirigieron hacia el sitio del que surgía la voz y vieron a una joven que se había caído a un río y corría el riesgo de ahogarse. El monje de menor edad diligentemente se arrojó al agua, tomó a la mujer en sus brazos y la llevó a tierra firme se despidieron los monjes de la mujer y continuaron su camino en silencio. Pasadas unas horas, el monje que no había ayudado a la mujer increpó a su compañero. Deberías saber a estas alturas de tu vida monástica que nuestra doctrina no nos permite tocar a mujer alguna. El monje más joven repuso, Yo cogí a esa mujer en los brazos y la dejé en tierra firme. Tú, sin embargo, todavía la llevas encima. Reflexión. Si la mente pudiera digerir y evacuar, permanecería más fresca, sana y receptiva, y no crearía tanto conflicto, tensión y desdicha. Pero la mente acumula, acarrea y no es capaz de liberarse de impresiones y memorias inútiles, y así no logra poner fin a la angustia que sus propios enredos provoca, dentro y fuera de ella misma. No es fácil aprender a vivir con una mente más libre de prejuicios, dispuesta a afrontar las circunstancias y eventos según se vayan produciendo, con la sabiduría del espejo que refleja, pero no conserva. 那哪子唱歌见了了忘记歌呀，酒不啊是干了啦子钓鱼见了了忘记咕噜噜子河，好酒啊是干了啦子葡萄见了啦摘翻来呀，这方啊是干了啦子凉水见了了长青咕噜噜子台。 八开阿斯嘎那那子青苔，见那那河凉水呀；一朵阿斯嘎那那子鲜花，见那那毛山咕噜噜子来。 Deixeu-me fer de periodista, que al cap i a la fi és el que som. Aquí veig un titular molt clar. El patiment és una decisió. Som nosaltres els qui donem validesa i potència a la sensació de patiment. Per il·lustrar-ho, escoltarem les sàvies paraules dels mestres Jujom Rinpoche i Shantideva, que apareixen al Libro tibetano de la vida i de la muerte. Mm. Jom Rinpoche diu Els teus enemics més mortals, els que t'han tingut lligat al samsara durant incalculables vides, des d'un temps sense principi fins al present, són l'aferrament i allò que s'hi ha aferrat. Quan el mestre presenta i un reconeix, aquests dos es consumeixen per complet com a plomes en una flama, sense deixar rastre. Tant l'aferrament com l'aferrat, allò que s'ha aferrat i aquell qui aferra s'alliberen per complet des de la seva mateixa base. Queden arrencades totalment les arrels de la ignorància i el patiment i totes les coses apareixen com un reflex, transparents, tremoloses, il·lusòries i semblants a un somni. Ah! Si aquest elefant, que és la ment, es lliga per tot arreu amb la soga de l'absoluta presència mental, tot temor desapareix i arriba la completa felicitat. Tots els enemics, tots els tigres, lleons, elefants, ossos i serps de les nostres emocions i tots els guardians de l'infern, els dimonis i els horrors, tots ells queden lligats pel domini de la teva ment i domant aquesta únicament ment tots quedan submesos, perquè de la mente es derivan todas las pors y penas inconmensurables. Conclusión Cuidado con creernos lo que opinamos, cuidado con creernos lo que pensamos, porque la gran mayoría de pensamientos que pensamos nos generan mucho dolor a nosotros, tanto dolor, tanto dolor, que necesitamos proyectarlo en los demás para soportarlo. perlas del yoga. 33. Prepárate a recibir la ofrenda. El yoga ofrece una dicha incalculable. Bhagavad Gita 400-300 a.C. India. Lo que, lo Radio Sé que és complicat i perillós afirmar que el patiment és relatiu, un altre titular, per cert. Com tot el que es diu en aquest programa, la frase podria ser interpretada, o malinterpretada, podríem dir, com una crida al conformisme. Però no, el conformisme en realitat és una actitud humana. Sol de l'Est no és aquí per fomentar cap actitud en concret. Això és una decisió de cada persona. Un dels conceptes que ens ajudarà a entendre això de que el patiment és relatiu pertany al camp de la psicologia i s'anomena resiliència. Com ho definiríem? La resiliència és la capacitat dels subjectes per sobreposar-se a períodes de dolor emocional i situacions diverses. Quan un objecte o un grup és capaç de fer-ho, es diu que té una resiliència adequada i que pot sobreposar-se al contratemps – o fins i tot resultar-ne enfortit. Aquesta seria la definició més oficial, però n'hi ha d'altres que ens ajudaran a entendre millor el concepte, com per exemple capacitat del ser humano per fer frente a les adversidades de la vida, superar superarlas e inclusive ser transformados por ellas. Aquesta és de Grotberg. Una altra seria la resiliència significa una combinació de factors que permeten a un niño, a un ser humano, afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida y construir sobre ellos. Que esta es de Suárez Ojeda. Y una darrera, la resiliencia es una respuesta global en la que se ponen en juego los mecanismos de protección, entendiendo por estos no la valencia contraria a los factores de riesgo, sino aquella dinámica que permite al individuo salir fortalecido de la adversidad, en cada situación específica y respetando las características personales, que esta es de infante. Una de las personas que ha estudiado en profundidad profundidad aquest concepta es el doctor Luis Rojas Marcos. Él es psiquiatra y ha estado ni más ni menos que el president executiu del Sistema de Salut i Hospitals Públics de Nova York. Des d'aquest important càrrec va haver de treballar directament i de manera molt intensa amb els afectats pels atentats de l'11S. Allò va ser, com ja sabeu, un gran xoc per la ciutat de Nova York i, i de fet, per tot el món occidental. De tota aquella gran experiència, Rojas Marcos va extreure una conclusió, que el fet d'haver passat abans per un gran patiment els humans ens fa la millor de un nuevo trauma. Hoy día sabemos que quienes más dificultad están teniendo o tienen para, para superar una situación así son eh, personas que ya antes del 11S ya habían tenido que enfrentarse a otras adversidades. Hay eh, estudios epidemiológicos, por ejemplo, que, que demuestran que cabemos a dos tragedias por persona, ¿no? de media. O sea, dos uh, eh, adversitats graves. El grau de patiment el decidim nosaltres i ho fem condicionats per les circumstàncies en les quals vivim. Per posar un exemple, la millora del sistema sanitari que hem viscut durant els darrers anys, les darreres dècades, podríem dir, ha deixat molt enrere, molt desfassats, patiments de fa uns quants anys, i no tants. L'altra cara de la moneda, però, es que todas estas millores fan baixar molt el llistó que tenim nosaltres del patiment. La mujer tenía que tener ocho hijos para que le vivieran cinco. Y no estoy hablando hace mil años. Cuando yo nací, yo nací en el año 43 y, era así, ¿no? Ah, hoy día una pareja o una mujer va a tener un hijo y no se le ocurre que, <laughs> que le va a pasar algo al hijo, ¿no? ¿De dónde es? De Lorenz. ¿Allí está su mujer? ¿Hijos? Mi esposa Francis parió 14 bebés. Sobrevivieron siete. Mi hija Rose vive conmigo. Francis murió en el 81. A l'edat mitjana, la gent no patia tant amb el materialisme físic, però la línia divisòria entre la comoditat i la incomoditat era insignificant. No hi havia massa comoditat ni massa incomoditat. L'experiència d'aquell món els feia durs i experimentats. Avui, a gairebé tots els llocs del món, la comoditat i la incomoditat estan molt més diferenciades i aguditzades. Com a mínim, el patiment és molt més pronunciat, encara que el plaer sigui encara poc. Escoltàvem Luis Rojas Marcos xerrant de resiliència, després un fragment de la pel·lícula Una història verdadera de David Lynch i un text del llibre El sol del gran est. -hmm. la resiliència, per tant, ens convida a sentir-nos agraïts pel simple fet d'estar vius. No és tan dolent estar agraït d'una cosa que consideram simple, que consideram ja donada, perquè és que realment no és tan simple. I no, no és conformisme. Encara que igual ningú ens ha ensenyat mai a pensar d'una altra manera, no? Jo me quedo amb la filosofia de vida d'una roquera que nunca muere, Napati Smith. La meva vida ja ha tingut les seves tragèdies, dolor i pèrdues, però sóc aquí. Estic viva, els meus fills tenen salut, són músics. Um, Puc fer la feina que m'agrada, sóc benvinguda arreu del món. La vida és uh, meravellosa. Life is beautiful. She is recreation. She intoxicated by thee. the slow sensation that he is levitating with she. Like, I don't know why I spin so ceaselessly till I lose my sense of gravity. Tortuga Valenta. <laughs> Las perlas del yoga, número 34. Medita sobre los vínculos. La raíz sánscrita de la palabra yoga, yu, significa uncir o conectar, lo cual subraya que no somos individuos aislados, sino que compartimos un vínculo con todo lo que existe. Esta mañana, antes de salir al mundo, Dedica unos minutos a impregnarte de esta verdad, repitiendo el mantra Tat Tuam así. Eres eso. L'envelliment y la mort es poden considerar negatius i indesitjables, i podem tractar d'oblidar-los, però acabaran per arribar, inevitablement. I si has evitat pensar en això, quan estiguin aquí, es produirà una commoció que causarà una insuportable inquietud mental. No obstant això, si dediques algun temps a pensar en la bellesa, la mort i altres coses infortunades, la teva ment tindrà més estabilitat quan aquestes coses esdevinguin ja que t'hauràs familiaritzat amb la seva naturalesa. Aquest és el motiu pel qual crec que pot ser útil preparar-se, familiaritzar-se amb el patiment. El arte de la felicitat, un llibre de converses amb el Dalai Lama, ens aportava aquesta clau que acabam d'escoltar. En els minuts següents parlarem de la nostra relació amb el patiment. Si continuéssim amb els grans titulars periodístics, podríem dir que sentir-nos tristos és molt útil. Els humans som capaços de ser intel·ligents i al mateix temps suaus i cordials. Som capaços d'estar contents i som capaços d'estar tristos. Normalment no li donam importància a aquests atributs humans. És possible que fins i tot pensam que són un destorp la gent parla amb freqüència d'intentar reprimir les seves llàgrimes, però com éssers humans ens hauríem d'enorgullir de la nostra capacitat de posar-nos tristos i contents. No hem d'ignorar el valor inapreciable del nostre naixement ni deixar de parar-li l'atenció que es mereix. No podem passar per alt la nostra capacitació humana fonamental. En canvi, no és cap regal ni tampoc el fruit dels nostres esforços. És simplement l'existència fonamental que està dins de cadascú de nosaltres. En canvi, les solucions fàcils i ràpides als problemes no són a la llarga gens útils. Estamos acostumbrados a, últimamente eh, a, a, a buscar soluciones rápidas. No, no duermo la pastilla para dormir, no me... Y, y es importante separar, la, por ejemplo, la tristeza normal de la depresión. Ah, es normal mm, sentirnos tristes cuando ah, un ser querido se muere o tenemos un problema, sentirnos con un cierto miedo. Esto es normal y esto no hay pastilla que lo pueda cambiar. Además que, es importante experimentar la tristeza en la vida. ¿no? Ah, por eso yo creo que, que, es importante eh, separar y, estar, ser conscientes de cuando ya la tristeza se convierte en depresión, pues es importante buscar ayuda. ¿no? porque la depresión es una enfermedad terrible, nos quita la esperanza, nos quita las ganas de vivir. Pero eso de mm, a cualquier momento de tristeza o de, eh, inseguridad, enseguida ir por, por la medicina no es útil. Era un texto del Sol del Gran Est ...y la veu del psiquiatra Luis Rojas Marcos. Al patiment, per tant, és allò que ens fa a A veces desearía poder dormir hasta los 18 años. Saltarme toda esta mierda. El instituto y todo lo demás. Saltármelo todo. ¿Sabes quién es Marcel Proust? ¿Es ese del que enseñas? Sí, un escritor francés. Un auténtico fracasado. Nunca tuvo un trabajo, sus amores fueron un desastre, gay. Estuvo 20 años escribiendo un libro que ya casi nadie lee, pero quizás sea el mejor escritor desde Shakespeare. En fin, él llegó al final de su vida. Echó la vista atrás y decidió que todos esos años en los que sufrió fueron los mejores de su vida, porque le moldearon. Los años de felicidad, perdidos. No aprendió nada. Así que, si durmieras hasta los 18... ¿Qué cantidad de sufrimiento te ibas a perder? El instituto son tus mejores años de sufrimiento. En tu vida sufrirás tanto. Però amb quina base deim tot això? El plantejament no és abandonar-se al masoquisme i viure una vida de penitència. Precisament pel fet que ja tot és molt difícil en aquesta vida, així com ens ve, no necessitam cap estri addicional per flagelar-nos. Dissenyam les nostres vides per fugir del dolor i oblidem que allò que és imprescindible és fer tot el contrari, connectar amb el dolor. La vida ens ajuda constantment presentant-nos situacions molt complicades de resoldre. En realitat, quan t'enfrontes al dolor, quan t'hi enfrontes de veres, el superes de tot d'una l'embassament cedeix i l'aigua, a la fi, es desborda i flueix. Quan deixarem de fugir de nosaltres mateixos? Escoltem tot això en boca de Sergi Torres. ese momento para mí es muy entrañable, porque un ser humano acaba de, conectar con su dolor. Ese dolor está ahí, lo arrastramos día tras día, día tras día. Es el dolor, insisto, de, cuando algo ocurre en nuestra vida que nos pone enfrente de la cara de que nuestra vida no tiene sentido tal como lo estamos viviendo y tratamos de evitar que esa situación ocurra, tratamos de evitar, pero la vida es, es vida. Y tiene la capacidad de poder ponernos enfrente situaciones que por fin nos lleven a conectar con ese dolor. Porque hasta que yo no conecte con el dolor, no conectaré con la libertad de decidir ir más allá de ese dolor. Mientras yo no conecte con ese dolor inconsciente, no podré tomar la libertad de decidir ir más allá de ese dolor. ¿Cómo? Asumiéndolo, asumiendo ese dolor. La forma en la que diseñamos nuestras vidas, nuestras elecciones están básicamente diseñadas para huir de ese dolor. La gran ah, paradoja que me encuentro en esto que hacemos es que muchas personas me preguntan para no sufrir y la respuesta siempre va dirigida a sufrir. Si tú sufres y me preguntas por el sufrimiento es porque estás sufriendo en algún nivel. Entonces yo te invitaré a sufrir, no por masoquismo, sino por obviedad. Si sufres en algún nivel, atiende eso. Y atender significa poner tu conciencia en ello. Y poner tu conciencia en ello significa sentir el sufrimiento, con lo cual significa sufrir. Y eso es, es muy interesante de nuevo, porque me doy cuenta de que todas las decisiones que yo tomo a lo largo del día están hechas para que yo no sufra, para huir de mí mismo, para huir de mí mismo, huir de mí mismo. Y es muy simple, cuando tú decides asumir ese, sufrimiento realmente, lo asumes de una. No te quedas días y días asumiéndolo. Todos recordamos el momento aquel tan duro en de nuestra vida que todos hemos tenido, donde hay un momento donde nos reventamos y rompemos a llorar y a llorar y a llorar porque no aguantamos más y lloramos y lloramos y lloramos y de repente <laughs> empiezan a a ver otro tipo de respiración y empieza una calma. ¿Os suena, os recuerda? ¿Os recordáis ese momento? Todos lo hemos vivido. Una calma. Y no nos damos cuenta de que ha sido gracias a haber sufrido eso que no quería sufrir. No nos damos cuenta de eso. El sufrimiento nos desbordó y lo asumimos y permitimos que eso se desbordara. Tremendo. Com hem dit, afrontar el patiment no té res a veure amb el masoquisme. El patiment tampoc ha vingut aquí per quedar-s'hi. En realitat, és aquí per ajudar-nos a descobrir qui som realment. Les ones no causen cap patiment a les roques en xocar contra elles, sinó que les erosionen i les esculpeixen donant-les belles formes. De la mateixa manera, els canvis poden modelar el nostre caràcter i suavitzar les nostres arestes mitjançant els canvis, podem aprendre a conrear un componiment afable però incomovible. La nostra confiança en nosaltres mateixos va en augment i arriba a ser tan gran que la bondat i la compassió comencen a manar naturalment de nosaltres i a dur alegria als altres. Aquesta bondat és el que sobreviu a la mort, una bondat fonamental que està en tots i cadascun de nosaltres – la nostra vida sencera és un ensenyament sobre com descobrir aquesta poderosa bondat i un entrenament per realitzar-la. No estem demanant a ningú que gaudeixi del patiment, simplement que pateixi el patiment. No hi ha un repte més fàcil. Digues-te a tu mateix. No fugiré d'aquest sofriment. Vull utilitzar-lo de la millor manera possible per així tornar-me més compassiu i més capaç d'ajudar els altres. El patiment, després de tot, pot ensenyar-nos molt sobre la compassió. Si pateixes, sabràs què senten els altres quan ho passen malament. I si ets en situació d'ajudar uns altres, és per mitjà del propi patiment com trobaràs la comprensió i la compassió necessàries per fer-ho. Així doncs, facis el que facis, no bloquegis el teu dolor. Accepta'l i sigues vulnerable. Per desesperat que puguis sentir-te, accepta el dolor tal com és, perquè en realitat està intentant fer-te un regal inapreciable, la possibilitat de descobrir, per mitjà de la pràctica espiritual, el lloc que hi ha més enllà del dolor. Lo único que nos brinda el mar son golpes duros. Y a veces la posibilidad de sentirnos fuertes. Bueno, no sé gran cosa del mar, pero sí sé que aquí es así. Y también sé lo importante que es en la vida no necesariamente ser fuerte, sino sentirse fuerte. Medir tu capacidad al menos una vez hallarte al menos una vez en el estado más primitivo del ser humano. Enfrentarte solo a la piedra ciega y sorda, sin nada que te ayude, salvo las manos y la cabeza. Las perlas del yoga número 35. Ensancha tu mente. Eres tú el que impregna este universo, y este universo existe en ti. Tu auténtica naturaleza es pura conciencia. No seas estrecho de miras. Ashtavakra Gita, 800-400 a.C., India. La conclusió de tot això que hem sentit durant el programa d'avui ens du el darrer titular periodístic d'aquesta edició de Sol de l'Est seria el titular de la contraportada. El patiment és la porta de la felicitat. El tirador d'aquesta porta és normalitzar el nostre concepte de patiment. Normalment, pensem que totes les calamitats cauen damunt nostre, com si tinguéssim aquí damunt del cap aquell típic núvol dels dibuixos animats. Però, com veurem en aquest conte, per obrir la porta hem d'entendre que el patiment és a tot arreu. La elocuencia del océano. Era un buscador espiritual pero había perdido la confianza en la enseñanza y en sí mismo. Durante años había aspirado a fundirse con la mente única, pero se había debilitado su motivación y su fe. Había dejado de meditar y se había entregado a una vida hueca y sin sentido, extraviado en toda suerte de trivialidades. Se había colocado con el paso de los últimos tiempos de espaldas a sí mismo y a la realidad. Pero no era feliz era la suya espiritualmente una vida de penumbra. ¿Podría alguna vez recuperar el anhelo por la libertad interior? En el colmo de la tristeza, cierto atardecer se sentó en la playa. Observó el mar de un color azul oscuro, las olas batiendo sin cesar y engendrando una capa de espuma. Estoy tan triste, tan desolado, tan perdido, se quejó en voz alta, y su sorpresa fue mayúscula cuando el océano le replicó, también yo estoy muy triste. Mi azul oscuro es de luto porque me siento como muerto al haberme desgajado de la mente única. Mi furia y mi hervor es la rabia que siento por esa separación de la mente única. Ella es mi muy amada y de luto estaré y no dejaré de protestar con mi oleaje, a veces incluso furioso hasta que vuelva a unirme a El hombre se quedó atónito. Lágrimas purificadoras de las que emergen del mismo centro del alma comenzaron a deslizarse por sus mejillas. De nuevo sintió el afán de completar su evolución y caminar hacia lo intemporal. Hizo con la cabeza una inclinación en señal de agradecimiento y respeto al océano, y se perdió en la desnuda y hermosa extensión de la playa. el sabio declara, No hay peor pérdida que perderte a ti mismo, ni recuperación más fecunda y maravillosa que volverte a ganar. en Radio Tortuga. Yo creo, y con eso me basta. Deixar de patir és un procés digne de l'alquímia. Un cop presa la decisió d'enfrontar-se al patiment, Tenían vía lliure para convertirlo en pau. Nosotros intentamos que nada toque nuestro corazón, que el sufrimiento no toque nuestro corazón. Entonces hacemos una capa de como una concha dura y tenemos la sensación de que cuando el sufrimiento se acerca al corazón nos lo va a partir. Pero no es el corazón lo que va a partir, va a partir la concha. Entonces, de nuevo te invito a sentir ese miedo, Entonces empiezas a aprender que tú eres un espacio, me llaman alquimista, donde en ti se produce una alquimia. O almacenas plomo o lo conviertes en oro. Entonces, todas esas emociones que alcanzan el corazón vibran desde la fuente y recuperan su estado natural. Todas ellas, todas ellas. aquesta petita història que ens explicarà en Sergi Torres i que escoltarem ara mateix, condensa tot allò que hem estat explicant. Una persona oculta el patiment dins seu, l'emmagatzema. És una decisió, sigui conscient o inconscient, i quan canvia aquesta decisió, el bloqueig es trenca i l'aigua flueix. Thank encontré con un hombre en Estados Unidos al que le sugerí, me pidió ayuda, necesito ayuda tal, bueno, recuerda cuando tenía siete años, no puedo. Bueno, pues, ¿quieres que te ayude? Sí, pues, vamos, a, vamos a recordarlo. No, no puedo, no puedo. De 14 hacia atrás yo no recuerdo nada, no puedo. Bien, para él eso es un hecho. No puedo recordar de 14. Para mí es una decisión. Entonces, y ahí le damos respuesta a eso. Esa persona me pide ayuda, pues yo me quedo enfrente de esa persona hasta que esa persona asume esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque sé que lo hará, porque sé que tiene esa capacidad, esa capacidad está ahí. Entonces hay un momento donde le pido que recuerde otra cosa y a través de esa cosa se desata toda la cadena de recuerdos de cómo había sido abusado por su hermano cuando era pequeño. La vida de ese hombre cuando entró por esa puerta, ya no es la misma de ese hombre que ha recordado eso. Y que se da cuenta de cómo todas las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida estaban diseñadas para no recordar jamás eso. Y la única forma de tener éxito en la decisión de no recordar es decidiendo que no recuerdo porque no puedo, no porque lo elijo. Es castrar mi posibilidad de que puedo recordar cuando decida. Entonces, estamos todos los seres humanos aquí viviendo en este mundo, habiendo olvidado nuestra esencia y creemos que no podemos conectar con ella. No puedo. No conecta con tu paz perfecta ahí dentro. No puedo. No puedo. Y no nos damos cuenta de que eso no es un hecho, es una decisión que tomamos, sí, de forma inconsciente, pero adrede. Acabamos amb la pregunta. La pau es dins nostra. A qué esperem para trobarla? Entonces, la pregunta surge de esta manera. ¿A qué voy a esperar a sentir lo que no quiero sentir? Porque intentar no sentir lo que no quiero sentir no me produce paz. Todos lo sabemos. Entonces, ¿Por qué seguimos intentando evitar esa paz? ¿Por qué seguimos intentando, perdón, huir de esa emoción? Cuando sabemos que huir de esa emoción no nos aporta nada positivo. Lo máximo positivo que nos aporta es la sensación de no sentirla. La sensación de no sentirla. Pero está ahí. Está, está ahí. Las perlas del yoga número 36. Salir del surco. De la misma manera que los surcos de un disco de vinilo predicen su reproducción, el yoga enseña que la mente lleva impresos los samskaras, pautas de comportamiento condicionadas por nuestra cultura, nuestra vida, nuestra experiencia, nuestra educación, en nuestro sistema de creencias. Los asanas, el pranayama y la meditación nos animan a explorar estos hábitos y sustituir los que nos limitan por otros más saludables. Empieza hoy mismo este proceso, observando tu manera de pensar y reaccionar això ha estat Sol de l'Est avui. Espero que no hagi estat un patiment per les vostres oïdes. I si ha estat un patiment, espero que hagueu après a patir-lo. us espera la pròxima edició per continuar patint i gaudint plegats en aquest camí cap a l'altra riba. Fins aviat.